Radio Sova, Sova, Uz ovaj e, Tehnobit bit e, su nam stigle i naše gošće večeras e, koje sam najavile, dio premium paketa s medicinskog fakulteta. Sa mnom večeras Dora i Ljadica. <laughs> Dora će me sad ispraviti. I, I Ana i Ljadica, evo. I Ana Mić, voditeljica projekta Studenti za ljudska prava. Dobar večer, djevojke. dobro večer. Pričavam se još jednom ovaj, na prezime. Sve u ovaj <laughs> Život ide dalje. <laughs> Evo, recite mi, o čemu se zapravo e, radi ovdje? E, ovdje se radi o kongresu studenti za ljudska prava koji je započeo kao simpozij pred jedno 5-6 godina e, u sklopu udruge Kromsik, Međunarodna udruga studenta medicine Hrvatska mi smo podijeljeni u nekoliko, nekoliko odjela i od tih odjela je, su ljudska prava i mir i od toga je tako potekao i simpoziji i kongres, tako da smo mi sad nastavili tu tradiciju i nadamo se da će nakon nas također biti studenti koji će nastaviti to. Dakle, da će biti uspješno i da će se tradicija održati. Dakle, da, da, već ih e, oblikujemo lagano, mlađe nade. <laughs> <laughs> Tako da ide dobro. Me, vi ste njima zapravo mentorice i učili. Da, <laughs> Evo, ajmo reći, dakle, e, e, kongres traje od 11. do 13. E, svibnja. prvi dan 11. Što, što je na tapeti? Koji je highlight večeri? Prvi dana? dan je zapravo dan kada sve kreće kao registracije i onda nakon mhm. toga ćemo imati našu docenticu Kaštelan koja je psihijatrica na um, u kliničkom bolničkom centru Rijeka i ona će držati predavanje kao prava djece i adolescenata u psihijatrijskom liječenju i ona će nam zapravo pokazati kako adolescentni um, mhm. funkcionira i kako šta on ima šta koje su granice njihove i koje su zapravo granice nas kao doktora kako možemo pomoći im i kako je, kako se možemo i sami zaštititi ali zaštiti njih. Tako da je ona zapravo highlight toga svega. A, koliko vama zapravo zastupljen taj psihijatrijski dio, ako mogu to reći, e, u predavanjima? Pa dosta, dosta, zato jer se idući dan nastavljaju također kako, e, kako postupati s djetetom koji je zlostavljano i kako mhm. ga prepoznati a nije samo, i, nije samo sa medicinske strane sve e, okruženo, nego smo zapravo doveli i e, profesora sa pravnog fakulteta i on će pričati o tome kakva su kao djeca i spolnost koje je doba pristanka, zato jer je on sam naveo kao da ga ta tema dosta muči i da ima osjećaj da je toliko ljudi ne neinformirano o tome što mogu, što smiju i što je mhm. zabranjeno i kako se ponašati s djecom i slično, tako da ćemo i to Znači, a ni vam ne znate o tome koji dio bi bio zabranjen, na koji način se misli. A to ne. To on je, <laughs> <laughs> on je sve, to rekao kao, ja ću o tome pričati. <laughs> ok, dakle to ćemo saznati 12. 12. je u, subotu, Prvo predavanje ujutro u 9.30. Mhm. Za dobro jutro. Da, da, da. Dobro jutro. Odlično. Eh, Što je, nas još očekuje eh, drugi dan? U subotu je još meni najzanimljivije interaktivno predavanje doktorice Pelčić eh, koje će biti zapravo na temu cijepljenja gdje će mhm. ona nešto su pričati o cijepljenju, ali također će dovesti roditelje koji su za i roditelje koji su protiv. Tako da ćemo svi skupa zapravo imati jednu laganu raspravu za koju se nadam da će lagano, biti <laughs> pa nadam se da će biti pristojna i da neće biti povišenih tonova i ljutih izraza kao što to bi možda moglo biti. Da. I kao što smo vidjeli zapravo po medijima da. istupe roditelja koji ne žele cijepiti svoju djecu. Evo ovako jedno pitanje za vas. E, kakav je vaš stav prema tome? Apsolutno za cijepljenje. <laughs> da, za cijepljenje definitivno. Mislim da ljudi nisu svjesni što rade s mhm. ovim i sa cijelom to propagandom i neinformiranjem dovoljnim. Ono, Google, majke i slično. mm znam ja sve, <laughs> znam ja diagnozu. znam ja sve, to, su doktori namjerno, to je farmacija, ovo ono, tako da ne znam. Dakle, definitivno Treba malo informirati više, više informacija dobiti od doktora, mhm. malo se više informirati, zato zapravo smo odlučili provesti da i studenti znaju kako se odnosno studenti budući doktori, mhm. da se jednostavno znaju zaštititi, da znaju informirati nekoga, da znaju reći kao to što ste pročitali nije ok, ovo je istina, ono, da znaju gdje potražiti pomoć. Da, ne na Google. Dakle, taj cijeli zapravo komunikacijski kanal treba malo popraviti. doktora i do roditelja I sad što čak, nije toliko više ni fokusirano na doktore, nego mhm. opća populacija treba. I zato imamo studente koji nisu samo sa medicinskog fakulteta, nego iz drugih fakulteta, mhm. jer mislim da opća populacija treba malo više znati o tome, jer um, glasniji su ovi koji ne znaju nego ovi koji znaju. I to, je, je zapravo... To je uvijek tako. Da, da. Manjina je glasnija. Imali smo, baš je naša udruga napravila jedno predavanje u vječnici prošli tjedan, isto na temu cijepljenja. Pa je uglavnom bilo posjećeno sa strane srednjoškolaca i studenta i bila je samo jedna trudnica, nažalost, mm -hmm. iako se pokciljalo na populaciju op opću, a ne medicinsku makar evo ga mene malo strah toga necijepljenja i imam osjećaj da će kroz par godina sa takve epidemije da mhm. će ljudi trčati doktoru da ih se cijepi, da, da im se djeca cijepi, da će zapravo onda tek shvatiti koje su posljedice. Kad jer, bude kasno zapravo. Da, jer uglavnom su mlađi ljudi protiv cijepljenja jer oni nisu ni doživjeli na nekom Hipsteri. bliskom <laughs> da, na nekom bliskom ili na nekom u mhm. svojoj okolini posljedice cijepljenja, tako da ih ni ne znaju stvarno. Tako ste vi tu da ovaj, <laughs> informirate eh, javnost. Nakon te teške teme smo zato odlučili napraviti kao u subotu to... raki i pati. <laughs> da riješimo se toga svega. rakija se liječi, ne treba nam cijepljenje. da. A, dakle, imate nekog posebnog dj ili ćete onako ovaj, nek se ljudi <laughs> zabavljaju. Kod e, puklo da puklo. Upravo <laughs> tako, Rakija će sigurno osigurati odličnu muziku kao i uvijek, tako da vjerujem da će tu biti sve u redu. Laganini. Laganini, Laganini <laughs> e, što se tiče trećeg dana, dakle to nam je završni dan. E, za e, treći dan imamo, naravno, imamo jednu radionicu, jedno predavanje i zatvaranje kongresa. Radionica će biti držana sa strane studenata. Mhm. Biće odsmjerena na, na kako pomoći djeci koji imaju poteškoće u razvoju, a onda imamo predavanje jedne psihologinje koja će držati predavanje o cyberbullingu. mm Tako da mislimo da će taj dan biti ipak mrvicu laganije do ovog prije, prethodnog <laughs> za zatvaranje i to će onda biti to. Podjela nagrada, nagrade za što? Za Aha, evo <laughs> mene. evo, evo ja otvorene do <laughs> ponedeljka. E, Biće e, nagrada za najbolje predavanje, odnosno studentsko predavanje e, od publike mhm. i najbolje predavanje od znanstvenog odbora. Hoće to biti po pljesku, ćete to ovaj, Uh, E, ne, bit će anketa koju će dobiti ljudi na mail, na onda će u Google formu odabrati. Na sve, transparentno treba biti. Na sve ste mislili. smo mislili. E, izbor tema, koliko je bilo teško? Vidim da su zapravo trendi teme. Uf, bilo je jako teško. Bili, imali smo, evo ga, tu ih negdje još imam. Bilo je stvarno jako puno tih tema i trebalo ih je nekako suziti, nekako skupiti u manje tema, tako da sam, malo smo se, dugo smo se mučili oko toga i zapravo smo tražili od predavača ako oni imaju nekakav prijedlog što se njima više sviđa, tako da smo da na kraju, mislim, da smo smislili jedan kvalitetan program. Da. Ja se slažem s vama, ovo što ste iznijele, <laughs> e, svaka čast. E, koliko ste se pripremale evo zapravo pa pripreme su počele zapravo krajem prošlog kongresa kad je bilo onako ajmo sjesti napraviti vidjeti šta smo mi zapravo krivo napravili za promijeniti za sljedeći kongres, ali počeli su pripreme u 11. mjesecu i onda svaki mjesec je to sve intenzivnije i intenzivnije. Tako kružni trening. Tako, da, <laughs> nema, da, odmora, nema stajanja. <laughs> malo po ljeti. Imali smo malo ljeto, onako <laughs> osmi mjesec, da dosta, se nećemo dosta vam je, vi ste studenti medicinskog fakulteta, znamo kako je to. E, što se tiče financiranja, evo, jeste imali tu e, problema kakvih ili... Pa, financije su uvijek problem, mhm. ali... Para nisu problem. <laughs> Para, nema. <laughs> Tako je. E, glavna financija nam je zapravo dolazi od naše udruge Kromsik i mhm. nakon toga je studentski zbor. I nešto imamo donacija od grada Kasva, tako da im svojim putem zahvaljujem. Da. I... Kastve. <laughs> Jeste nalazili neke poteškoće tijekom organizacije? tijekom ono, Baš neke Pa ne baš. Mhm. Sve je bilo ok. Naš e, fakultet dosta podržava općenito bilo kakvi studentski kongres, tako da s njihove strane smo mogli rezervirati sve proda- mm predavane koje smo željeli. A sad ovo, financije su bile malo problem, ali skupilo se, nešto, <laughs> skrpalo se malo, pa je dobro. Kuna po kuna, <laughs> kuna kongres. <laughs> E, što se tiče e, sudionika, koliko ovaj, <clears throat> očekujete pa Koliko je zapravo prijavljenih do sad? E, do sad ih je prijavljeno što se tiče aktivnih e, pet, a što se tiče pasivnih jedno dvadesetak, ali očekujemo ih ukupno 40. To je u principu jedan mali kongres, mhm. e, pogotovo zbog tih radionica, tako da svi uspiju zapravo nešto naučiti, nešto reći i vidjeti, preupitati, tako da od svega nakremamo neku malu raspravu. Zato jer ne želimo mhm. uopće da se ljudi srame. Ono, kad je manja grupa, onda je lakše, da, lakše pitati neke stvari, mhm. lakše je i izraziti svoje mišljenje nego kad je sto ljudi u predavoni onda svi ono, nema niko pitanja, sve je da, dobro. Onda, <laughs> se ne može jedva, tež, teže se pokreće zapravo da, dinamika kad je više. Jer smo na prošlom kongresu imali stvarno dobru dinamiku. Ljudi su dizali ruke, pitali pitanja, postavljali e, pitanja koje se ja nikad ne bi <laughs> sjetila i onda ono kad oni postave pitanje tada si ti zapitaš kao pa mm. da, kako ćemo rješavati takav problem, kako tako da se nadamo da će tako biti ovdje. Znači dobro ste ih motivirali. Da, da. <laughs> Bila sam zadovoljna. <laughs> Vidjet ćemo ove godine. Naravno da. mi ćemo to popratiti. E, evo još jedno pitanje za kraj. Prijave su otvorene do kada? Dakle, za pasivne do zapravo sudjenike. Do u ponoć tako u dakle, nedjelju. Dakle, aha, nedjelja. Još, U nedjelju, zadnji dan. Nakon partija u subotu su partija, ti ima vremena u nedjelju. <laughs> Dobro. da, ima i cijeli dan. <laughs> Odlično. Uh, djevojke, hvala vam e, što ste nam došli na Radio Sovu. E, želimo vam sreću u provođenju kongresa i nadamo se da će doprijeti ovaj do ljudi da se djecu treba ipak cijepiti e, i <laughs> želim da, bude žustra rasprava. Da. <laughs> Vjerojatno hoće. Vjerojatno hoće, da. <laughs> Dora se toga jako boji, ja se veselim. Pa ja sam prošle godine bila moderator i smirivala ljude na nekim određenim dijelovima, tako da. Čašu vode i to sa šećerom. Evo, da, da, da. Sad znaš za, za ove godine. Hvala uh, vama i sretno. da, <laughs> za sljedećih e, sati sljedećih 15 sati pol, da. Uh, dragi slušatelji, bile su ovo Dora Iljad, Iljad Iljadica i Ana Mić s Medicinskog fakulteta, a vi ostanite uz Radio Sovu. Rad, rad, radio Sova, Sova, Sova. Radio Silva, Silva, Silva.